Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 punts de ràdio. Amb el treball de Sara Folgado, la redacció, i d'Arturo Delgado, al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i d'Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports Esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui, lògicament després de la notícia està clara, què vos sembla la renovació de Nuno fins al 2018? Arroba Esports 97 nit, què vos sembla la renovació de Nuno Espíritu Santo fins al 2018? El fet que el València hagi fet públic la renovació de Nuno Espíritu Santo a 24 hores de jugar-se la femoral en Copa davant l'Espanyol i defensant un curt 2 a 1 sembla una mena de posada en escena, de dir, pase el que pase, ...y pase el que pase de más... que el col podguera ser moldur... ...de uno buiga... este es el nuestro entrenador. Si esperen un programa en el cual... se diga que es fantástica la renovación de uno y que... Mm, no es este. Si esperen un programa en el cual... esperen que se diga que en uno eh, renova per ser l'amiguet de Jorge Méndez i que tampoc és este eh, no creguem, o almenys jo no crec en el blanc o en el negre absolut Nuno és el mateix tècnic que me meravellà en els seus plantejaments contra l'Eibar i el Real Madrid i el mateix que me deixà amb cara de pomes agres després de veure el paperot a Vigo Nuno és el mateix entrenador que parlava molt bé dels joves a principi de temporada ja l'ha venut a Carles Quilo, és el mateix entrenador sense anar més lluny, en el qual se dubtava de la seva capacitat per a maniobrar amb el tema de Rodrigo per ser un home de Meriton i a la fi se l'ha acabat carregant ni més ni menys eh, i això és la realitat per tant, Nuno serà el que dicten els resultats eh, que els projectes se fan al llarg termini i quan tu no creu en un entrenador l'has de renovar? Evidentment que sí. Que m'agradaria haver vist més en uno per a saber si és la persona adient per a confiar-li un projecte llarg? També. Però també és cert que en altres èpoques i quan hi havia entrenadors que se queixaven de la inestabilitat hi havia gent que corria perdent el cul a dir allò de és es que en el València al entrenador se li renova any a any. Bueno, pues esta ja no és la qüestió. A Nuno ja se l'ha renovat per tres temporades. Nuno és un recent arribat al futbol d'èlit i en algunes coses se li nota. Però també és cert que és el primer any. Si d'ací tres continua amb els mateixos defectes, lògicament no haurà servit absolutament per a res ni haurà sigut bona la seva, la seva ampliació de contracte. Si ha de pren, com sembla, jo crec que ha de pren sobre la marxa, lo qual no és rovent del tot, serà a la fi una bona renovació. En fi, qui esperara que avui eh, cremarem la falla per dir que eh, Nuno no ha fet mèrits, jo crec que encara no els ha fet, és cert, i que és només l'empleat de Meriton i l'enxufat de Jorge Mendes, com dèiem, no és el programa. I si pensaven que anàvem a desfer-se en elogis per el gran projecte i se tampoc és este el programa. No, no som ni de blancs ni de negres. Tenim la nostra opinió i deixem que la gent opine. El cert és que a molt poquet de jugar de la femoral de Mancopa contra l'Espanyol ha arribat esta renovació, en la qual jo crec que cas d'un obliga que arribi demà una derrota inesperada és un cos sobre la taula per a dir, senyors, passe el que passe, Nuno Espíritu Santo és l'home qui confiem per a dur endavant este projecte. I esperem que ho faci amb tot l'èxit del món i que demà no hi haja que lamentar-se absolutament de res. Les 11 i 35, Esports 90 s'han dit que repassa tot el que n'hi ha, que n'hi ha molt, com sempre, fent 5 fotos. La primera final, el Valencia se juga de a ya passar a cuartos de final de Copa front español defensando un Kurdos, 2-1 Pero a Esta de demà es la primera final de esta temporada. Tenemos un reto muy importante mañana que estar en cuartos de final de la Copa del Rey y el sábado será la primera vuelta. Orgullosos por lo que desde el primer día que estamos juntos somos un equipo joven y queremos, queremos concretizar nuestros objetivos. Nuno, tres temporadas més. El club ha oficial este matí que entrenador portugués prolonga el seu contracte fins al 2018. El portugués ha declarado sentirse muy satisfecho. Nunca he tenido dudas, nunca he tenido dudas de cuál era mi deseo, no solo yo como el equipo técnico. estamos muy contentos, muy orgullosos de estar aquí hoy y, y vosotros hacerme esta pregunta de, y decirme que he renovado por tres años. Es una ilusión muy grande. El primers 15 minutos a tope con com español de demà davant el para remontar a la eliminatoria E sigo a ha el segundo entrenador, Sergio González. Sobre todo salir al principio que vean que, que, queremos la eliminatoria, que queremos ganarles, que queremos pasar. A partir de ahí, después de esos 10-15 primeros minutos bueno, intensos, ver un poquito pues, bueno, eh, cómo ha ido el partido, cómo transcurre el partido, ser listos, tener una buena lectura de partido y como saber que, bueno, que, con un gol nos vale y bueno, ya hay 90 minutos por delante. ¿no? du la iniciativa per a remuntar. A missa i dia intentarà demà superar el Levante el 2-0 des davant el Màlaga, tal i com ha assegurat Lucas Alcaraz. Sí, hombre, sí que intenta adelantarte lo antes posible. Bueno, yo creo que, que en ese sentido es el un poco el, el, reto, ¿no? Eh, que el equipo bueno, eh, lleve el ritmo del partido y que sea capaz de, de, de conseguir ese gol que te acerca a, a empatar la eliminatoria, ¿no? Lixuc, dos mesos fora. L'ucraïnès ha rescindit el trencament en la inserció dels isquetibals. Isquetibials, perdó. València Bàsquet haurà de reforçar l'equip davant ixa baixa. 11 i 38 pràcticament de la nit. Esports 97 nit, que com vos dèiem té el seu Twitter a obert arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit vos preguntem en el dia d'avui què vos sembla que el València ha de renovat fins al 2018 Nuno Espíritu Santo, per cert un Twitter en el que en el dia d'avui i quatre mesos després d'arrencar ja ne som 4.000 followers, així que moltíssimes gràcies a tots per el suport incondicional des de la xarxa i a este projecte d'esports 11.38, com dèiem fem una pausa i tornem així de seguida per a posar eh, i per a desenrotllar tots els temes dels que hem parlat així en la portada de Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. Fins a l'una matinada. JR Valle, tu concesionario SEAT, abren la pista de silla en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Y ahora el tiempo. Se esperan nevadas y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se recomienda no salir de casa salvo que sea absolutamente imprescindible o para acudir a las rebajas de Nuevo Centro. Se espera que permanezca. Vete poniendo cara de rebajas porque ya están aquí las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más interesantes de esta temporada. Rebajas en Nuevo Centro. Consiga con Levante el mercantil valenciano una manta eléctrica para protegerse del frío este invierno. Con agradable tejido soft flens, suave y transpirable, con sistema de seguridad de apagado en tres horas, lavable y reversible. Ideal para el dormitorio o para ver la tele sentado en el sofá. Por solo 29,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 18 de enero, la cartilla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. A mitjà matí, minuts, eh, instants abans de que Nuno Espíritu Santo Isquera a la roda de premsa prèvia al partit davant de l'Espanyol, el València feia oficial la renovació del seu tècnic, la revisió del contracte del seu tècnic de Nuno Espíritu Santo, prolongant-la fins al 2018. Per tant, el eh, tècnic del València ja, en teoria, té tota la tranquil·litat del món per a treballar en tot aquest temps que n'hi ha per davant és evidentment que és l'home escollit per Meriton per a uh, eh, l'home en el qual s'ha dipositat tota la confiança a l'hora de dur endavant el projecte del València Club de Futbol com vos deia abans eh, jo no crec que en els totals no crec que en el blanc en el negre absolut eh, crec que n'hi ha aspectes positius en aquesta renovació i aspectes que no ho són tant eh, a mi, jo no dic que Nuno no mereix que renovar fins al 2018, dic que m'agradaria veure lo vist més, tindré eh, una mostra més ampla i més profunda de lo que és entrenador. És el mateix entrenador que, com deia, me va agradar moltíssim contra l'Ibar i contra el Madrid i és l'entrenador que me deixa amb cara de ales davant el Salta. Eh, eh, jo, en aquestes històries, eh, l'únic que faig és desitjar-li sort, perquè la seva sort serà del València i sobretot també eh, una miqueta més de corretja quan el seu equip no guanye o no jugue bé i li pregunten en sala de premsa perquè els que guanyen o els que perden els partits són els seus futbolistes i no els periodistes que pregunten. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manol? Buenas. Com estàs? Molt bé. Bueno, Nuno Espíritu Santo fins al 2018, Folgado. Pues sí, Manolo, és la notícia que este matí donava a conèixer el València i ampliació de contracte, per tant tindrem a Nuno quatre temporades com a mínim, com a conductor de grup en el conjunt de Mestalla, excepte que les coses pues, eh, li vagin catastròficament eh, mal. Bueno, pues... Eh, amb... Acaba en 2018? Sí. Bueno, pues és esta i tres més. Esta i 2014, 2015, 2016. Sí, sí, sí, tens raó. Sí, sí, sí. sí. Tens Sí, no, no, està, està bé, està bé, està bé, està bé. Excepte que li vaig a mal i decidisquen, bueno, pues fer-lo fora de la, de la banqueta, però bueno, si Peter Lim no l'haguera entrat en estiu ja, i haguera comprat el club en, en estiu, uh mhm. -huh. evidentment Nuno haguera entrat amb en un contracte diferent. Ja, el que s'ha fet ara pues, és el, el normal, tenint en compte que eh, Peter Lim ja és de totes totes, eh, propietari del conjunt de Mestalla i des que va fer-se amb la majoria accionària del València Club de Futbol, pues una de les coses que tenia en ment era la de eh, donar-li un contracte llarg al seu tècnic com, com Nuno. Fas una segona lectura de fer públic eh, este acord un dia abans de que te jugues la femoral en Copa contra l'Espanyol? Bueno, se podria enviar un missatge als eh, futbolistes sempre que eh, el vestidor d'alguna forma estiguera rebolicat, però com que el vestidor és una bassa d'oli, Manolo, uh -huh. no hi ha cap tipus de, de problema. Mm, bueno, aquesta lectura eh, la entenc, però jo crec que no, no feia falta enviar-li este missatge al No, bàsicament si hi havia algun, al algun més que al vestidor, algun dubte en el carrer de, després de... Imagina que d'un o vulga terminar l'Espanyol, pues, podria haver algun tipus de dubte en el carrer, d'esta manera queda ja el dubte soterrat per si eh, hi haguera algun tipus d'això, sí, de eh, titubeig eh, en el carrer. Sí, però d'esta forma, Manolo, eh, el Consell d'Administració del, del València, si demà el València que ho ha eliminat en, en Copa, s'arrisca a a rebre un fum de, de crítiques després d'haver renovat avui i abans de la final de, uh mm-hmm. -huh. de demà al tècnic eh, Nuno. Però bueno, són diferents lectures, suposo que després... Sí, les, en la, en la tertúlia de de Debs, segur. Totes en la, en la tertúlia, si te sembla, comencem a escoltar a, a Nuno, Manolo, parlant en primer eh, lloc de la seva renovació. Curiós, divendres va dir que les coses estaven igual, al voltant del seu contracte, etc del que mai ha volgut donar detalls, Uh mm-hmm. -huh i bueno, d'una forma meteòrica <laughs> perquè divendres no sabia res pues este matí anunciava efectivament que havia renovat tampoc, sabia havia... de de, tampoc li constava lo de Carles Gil tampoc li constava lo de Carles Gil i ja pues, està a punt d'agafar eh, l'avió bueno, escoltem Nuno content i orgullós de tindre un contracte llarg amb el València Muy contento, feliz al mismo tiempo consciente de la responsabilidad que tenemos, como equipo técnico muy, muy felices, muy agradecidos, orgullosos y honrados por, por sermos entrenadores de, del Valencia Club de Fútbol. Es un honor, un placer y una obligación de seguir mejorando el equipo cada día, cada día más. Yo creo que es ha sido algo común a todos em, los años que, hemos hablado del proyecto, <clears throat> del trabajo, del crecimiento del equipo, una plantilla nueva, eh, todas estas cuestiones sumando y también el deseo del club y el mío ha sido común de tener estos años de contrato para tener la continuidad que nosotros creemos que es lo mejor para, para el club y al final para el equipo. la continuïtat, la continuïtat per a Nuno Espíritu Santo, qui no ha pogut tindre la continuïtat desitjada és Carles Gil i per això se'n va a l'Aston Villa, se'n va cap a Birmingham, el, el jugador de la pedrera del València. Si se'n recordeu, el dimecres abans del partit ja vos contava Salva Folgado que era l'Aston Villa l'equip que volia Carles Gil i el divendres ja vos contàvem que en principi el València havia rebutjat la primera oferta però que si l'Aston Villa insistia i proposava una miqueta tenia opcions d'eixir Carles Gil. Carles Gil va firmar per l'Aston Villa, va signar per l'Aston Villa, Folgado, i és eh, el punt i final a l'aventura d'este futbolista. 4 milions i mig, més eh, dos possibles en variables. Sí, 4 i mig de traspàs, Manolo, un molt fàcil d'aconseguir en base als diferents partits, partits pocs que jugue Carles com a futbolista del, del Vila i a partir d'ahir un minut més molt complicat d'aconseguir perquè fa referència, fa referència Manolo a un nombre determinats de eh, determinades uh mhm. -huh. internacionalitats de Carles Gil amb la selecció espanyola, és a dir que no val perquè que el València guanyi un quilo eh, afegit a estos 4 i mig eh, o 5 i mig, no val que siga una volta soles internacional, sinó que ha de ser X voltes que no han transcendit internacional amb la selecció espanyola. A partir d'ahí, si ho fora, pues el València se n'aniria pues, pràcticament als 6 milions i mig eh, d'euros. Bueno, pues eh, sobre Carles Gil també ha parlat entrenador, no? Sí, l'escoltem parlar sobre Carles Gil en un de matí. Explica d'una manera molt simple i molt sincera i molt verdadera. las partes todas han creído que lo mejor era que, que Carles saliera. ¿Por qué? Porque el club considera que es una buena opción, una buena propuesta, el jugador y su entorno así lo desean, eh, la Secretaría Técnica garantiza que eh, con su salida tenemos otras opciones. Yo respeto mucho y agradezco el trabajo de Carles, pero entiendo todas esas cuestiones y deseo lo mejor para Carles. Y es así como se explica, hablando, concretando posiciones y asumiendo que todas las partes están contentes. Això vol dir que el València transfereix un jugador, fallo també per al fair play financer, la gran pregunta, va fitxar el València Folgador? L'altre dia Nuno va dir que el València tenia que estar pendent sempre en tot moment del mercat, no sols per a les eixides, sinó també per a les eh, entrades. Este matí se li ha preguntat si amb l'eixida de Carles Gil el València incorporarà un futbolista, que és la lectura Manolo, que venim fent tots des de pràcticament fa, fa una setmana, i Nuno este matí ha reconegut que, que efectivament, que primer s'ha eliminar a l'Espanyol, després preparar el partit davant l'Almeria, i després tranquil·lament sentar-se a pensar en incorporar un futbolista perquè, perquè fa falta. Sí, no hay dudas que ahora con lo que tenemos tenemos que buscar una solución, pero una solución que sea em, adecuada. No nos vamos a precipitar. Mientras tanto, yo creo que lo único revés que hemos sufrido fue claramente el partido de Vigo, con las ausencias de Gaya y Piatti Sosó que nos limitaron a nivel de banda, pero ahora tenemos mañana ya otra opción y después yo creo que con tiempo tenemos que ajustar el equilibrio de la plantilla, sin duda. Bueno, això en quant a temes d'actualitat, que ara després eh, reprendrem en part, però eh, hi ha que sentar-se en la competició. El València saba més jugar a la femoral i estava amb els dubtes d'haver donat una mala imatge dissabte a Vigo. Sí, demà és una finalíssima per al València Club de Futbol, el compromís que juga a l'estadi Powerade davant l'Espanyol de, de Barcelona. Ara escoltem el tècnic parlar de, de lo que creu que demà li espera, a l'estadi de l'Espanyol de Barcelona, però m'agradaria que escoltaré aquesta reflexió que ha fet en eh, uno, anàlisi de lo que pensa que li va ocórrer i quins van ser els defectes del seu equip a Balaïdos davant del Celta. Una reflexió que no sé per què Manolo no la va fer l'altre dia. Eh, una volta va caure, va empatar, perdó, en l'estadi de, de Balaïdos davant del Celta. Nuestro primer momento de construcción post recuperación de balón en Vigo no fue bueno. Hemos perdido demasiados balones después de recuperar, lo que nos ha condicionado claramente nuestra característica principal que tenemos a nivel ofensivo, que es el ataque rápido. En nuestra construcción creo que hemos abusado del juego largo. Hemos buscado demasiado pronto el de los delanteros sin haber circulado el balón, que ha provocado que nuestros delanteros han recibido bajo presión ese balón. Viendo todo esto, y ya hubo algunas cosas más a nivel incluso defensivo, aunque que organizados hemos tenido un desliz que nos ha costado un gol, em, solo hay un camino, identificar el error, tener la conciencia que el error si es individual o de proceso y trabajar sobre ello. Es lo que hemos hecho. Ahora sí, tenemos solo una, una, herramienta que es la imagen. Los jugadores están muy receptivos a eso. Cuando identifican el error y tienen la capacidad de asumirlo, eso significa que quieren crecer y mejorar. Y ahora con más tiempo vamos a trabajar e incidir para que el equipo mejore. este tall, eh, no sé si qualificar-lo de històric o quasi, o quasi, <clears throat> perquè no és habitual sentir uno parlar de futbol i d'arguments futbolístics, ha explicat, i per a mi molt ben explicat, què va passar en Vigo l'altre dia, en arguments, parlant de futbol, parlant de què és el que li passava a l'equip, i també perquè ha, admet, ha admès errades, Folgado, cosa que tampoc és massa habitual. Sí, i a més eh, amb un to, diríem... Normal, normal si és que és normal. Pausat, eh, calmat, i bueno, pues, eh, ha admès el tècnic que les errades que el seu equip, jo crec que ha fet una bona lectura de partit lo que jo crec que molt bona al, al València a Balaidos per això deia abans que per què no va fer este, este resum, una volta pues, va tancar-se el partit de, del passat eh, dissabte, ara sí Manolo, si te sembla se centrem en lo que Nuno considera i jo crec que amb encert i amb criteri una final, perquè lo de demà és la primera final que hi té al capdavant del Valencia, creo que es la primera final de la temporada para valencia. Valencia Mañana, para nosotros jugamos nuestra primera final. Tenemos esa conciencia. Em, queremos seguir en la Copa del Rey. Tenemos la conciencia de las dificultades que, que nos, van a presentar. Tenemos la ventaja de un gol que no, no nos permite relajarnos en ningún momento. Y vamos mañana a defrontar al español con la ilusión de seguir en Copa del Rey el español de Barcelona. Nuno, este matí ha parlat així de la formación de Sergio. Éramos un partido difícil, un buen equipo, em, organizado, un planteamiento siempre complicado por su, sus dos delanteros que tienen mucha calidad, un medio campo agresivo. Pero nosotros, nuestra idea es clara, eh, vamos a, a plantear el partido como, como solo hubiera un resultado que nos interese. Y esa es la verdad. Nosotros tenemos que llegar ahí y pelear por ganar el partido. No nos vamos a, plantear de otra forma. Reconocemos y conocemos cada día mejor el español y creo que podemos sacar, provecho de, sus debilidades. En el posible no se de de y de les de la esprada 7 i mitja sintonia post 97 del partido. en el Powerade Stadium, Folgado, Joa Joel. Sí, juga Joel com a porter, algo uh -huh. que este matí pues, ha confirmat el mateix tècnic del València uh -huh. en sala de premsa. Possible 11 per a demà? Pues según la de este matí, Manolo Joel en eh, portería, tornada al volta al sistema tres eh, centrales, a Motamendi, a Mustafi y a Ambezo, la cual cosa suposaria descans per Orban. Barragán estaría en el carril en banda derecha, Gallá regresaría al carril en banda esquerra, Enzo Pérez, Javi Fuego, André Gómez, en la tripleta de midcentres, centres, descans pera Parejo, Dalt, De Pol i Alcácer, per tant Manolo vol dir descans per a Negredo, i després de bueno, relatar eh, l'11 veiem que ja no hi ha tants canvis com en la eliminatòria davant del Rayo i com en la eliminatòria en el primer partit d'esta eliminatòria davant l'Espanyol de, de Barcelona. És un equip, jo crec que més compensat, més equilibrat i més competitiu el que demà presenta Nuno en la visita a l'estadi de Cornellà. A part Sergio González, l'entrenador de l'Espanyol, de com volen ells afrontar l'eliminatòria. Sí, ja més que van eixir en tromba per a tractar de voltejar l'eliminatòria en el primer quart d'hora. Sí, sí, lo que pasa que uno que hay que salir sabiendo o haciéndoles ver que queremos ganar el partido, ¿no? que queremos, eh, que jugamos en casa, que, que, uno, que tenemos que, que, llevar la iniciativa porque el resultado así lo, lo requiere, pero tampoco sin volvernos locos, ¿no? Eh, está claro que uno que hay que coger ese, ese tono medio, ¿no? El equilibrio, ¿no? Yo creo que en todo en la vida el equilibrio es importante, pero si alguna cosa tenemos que pegar es más de ganas que no de pocas ganas, ¿no? Entonces un equilibrio siempre tirando hacia adelante porque bueno, jugamos en casa, porque sabemos que uno que que el partido lo tenemos ahí, que bueno, que hicimos un gran trabajo allí y ahora podemos eh, refrendarlo, pero saben también que son 90 minutos y que el partido, bueno, hay que, hay que saber, bueno, empezar fuerte, pero también saber que son 90 minutos y no volvernos locos para que no nos pase algo, que no queremos. Posible pues 11 del equipo de Sergio González. El español Manolo que formarán Paul López en portería, Javi López, Amálvaro, Améctor Moreno, Víctor Álvarez en defensa, Lucas Vázquez, Víctor Sánchez, Cañas, salva Sevilla en el mig del camp, Sergio García i Estuani en la punta d'atac. Perfecte, doncs pues, eh, recorden, 8 de la vespa del partit, el València defensa un 2 a 1, realment no defensa un gol, defensa mig gol en Cornellà el Prat, per a ser 2 a 1 en l'anada de les, de les 8, el futbol rodarà la pilota des de les 7 i mitja començarem a viure el partit així en la sintonia d'Esports 97, el partit de la 97 punts de ràdio. En el llevant d'una esportiva pràcticament el mateix eh, Folgado, perquè eh, tenim eh, l'equip eh, de Lucas Alcaraz que ha entrat també en el dia d'avui i demà ho té molt complicat al un 2-0 davant el Màlaga se'n va dur un dolentíssim resultat cap a València Sí, a més un llevat Manolo que arriba immers en una crisi de resultats en la Lliga patint i ara és a l'altra volta en el furgó de cua de la classificació en primera divisió després de lo que ha ocorregut avui en el partit que tancava la jornada Manolo perquè ha guanyat el Córdoba en Vallecas mm -hmm. davant el Rayo Vallecano és a dir que s'han donat tots els resultats que no tenia que haver-se donat per a tractar de que el llevant no estigui immers altra volta en la cua de la classificació. Per tant, en el partit que tanca la jornada ha guanyat el Córdoba, situació que complica moltíssim la classificació del Llevant, que juga demà davant el Màlaga. D'alçar-hi 2-0 en contra en l'anada. Lucas Alcaraz ha deixat fora de la convocatòria a David Navarro, a Víctor Pérez, a Morales, a Víctor Casabesús, a Ivan Sic i a Momo Sissoko. Recordem que Pape Diop tampoc va estar uh -huh. perquè està concentrat amb Senegal en la Copa d'Àfrica. Alcaraz, que torna torna a canviar l'equip Manolo respecte uh -huh. a l'habitual en Lliga i futbolistes com Pedro López, Héctor Rodas o Juan Fran actuaran en defensa, a més del migcampistes Víctor Camarasa i el Adua, que van a formar parella en el mig del, del camp. Possible alineació del Llevant per a demà? El Llevant amb Jesús en porteria, Pedro López, Rodas, Juan Fran, Toño o Nicos probablement siga el dubte en defensa, amb Xumetra, la Dua, Camarasa i Gavilán en el mig del camp, el Zar i Martín Sobarral Tampoco está claro en base a la sesión preparatoria de Wii en la punta de ataque Lucas Alcaraz, Hablando de cómo afrontar la eliminatoria en el Wii Y de ella que necesita todo el equipo dur la iniciativa Para intentar remontar Sí, hombre, sí que intenta eh, adelantarte lo antes posible, pero bueno, yo creo que, en ese sentido es el poco el, reto, ¿no? Eh, que el equipo, bueno, eh, lleve el ritmo del partido y que sea capaz de, de, conseguir ese gol que te acerca a, a empatar la eliminatoria, no? Yo que sí. Un Alcaraz que, lògicament, que eh, estos partidos son bons per que el equipo recupere sensaciones tanto a nivel individual como colectivo. No, incluso yo creo que esta semana sí que están espaciados los partidos, no es como la semana pasada. Y jugamos en casa, jugamos con jugadores que, que a nivel individual pueden Pueden mostrarnos muchas cosas y bueno y a nivel colectivo podemos recuperar buenas sensaciones no yo creo que es una buena oportunidad para para ver a la gente dónde está jugando y que esa gente pues nos deje buenas sensaciones también 11 del conjunt del Málaga, del equipo de Javi Gracia para intentar mantener ese 2-0. Ochoa en portería, Rosales, Angeleri, Torres y Antunes en defensa, Horta, Recio, Juanpi y Samu García en el middle del camp, Juanmi i Luis Alberto en la punta d'atac. de males 10 en el Ciutat de València arbitra José Luis González González. Eh, per cert, molt curiosa la història, eh? molt, molt curiosa la història d'este Màlaga que fitxava el Memo Ochoa com un dels eh, triomfadors del Mundial i que a Meni se l'ha menjat en creïs al porter mexicà, que ha titular de la selecció mexicana en el, en el Mundial. Dolentes notícies que s'arriben des del bàsquet. S'ha trencat Sergi Lissuk, dos mesos. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. El ucrainés que es quedará fora dos meses. a mí también está la baixa de Lucic, no tan creo con la de Lisuk. La gran pregunta, Juanma, sobre ¿va a fichar Valencia Basket? Bueno, pues esa va a ser la intención del club. Evidentemente yo creo que esta lesión ya es el punto de inflexión para tomar una decisión que quizás se debía de haber tomado, haber tomado antes. Lisuk que recordemos, volvió hace hoy casi una semana en el partido contra el Nancy, se jugó el pasado martes 6 de enero y que eh, después de lesionarse en la jornada de ayer, va a estar dos meses de, baja y deja hueco el juego interior. Además, eh, un juego interior que, al margen de la baja del Isu, que está teniendo muy poco rendimiento, con un Lonchar que no termina de ser el jugador decisivo, y con un Dublevich que está siendo muy irregular. Todo esto hace invitar a que el Valencia Vázquez sí que tiene la intención de, reforzarse y ojo porque no solo para los próximos dos meses, sino que la intención incluso del club sería reforzarse con un jugador ya hasta final de temporada, con una baza de más que tiene encima de la mesa Valencia Basket y que no hay que olvidar, y es que puede agotar la otra plaza de extracomunitario. Después de marcharse Dwight Bikes, ahora mismo solo tiene cubierta una plaza de extranjero, la de Lujarangodi, la llegada de Nedovic no ocupa plaza extranjero, con lo cual también por ahí el Valencia Basket podría ver una vía para reforzar ese juego interior que ahora mismo creo que queda bastante claro y que ayer además en el viaje de Bilbao hasta Valencia pues Perasovic, con la dirección deportiva, incluso con el vicepresidente del, Valencia Basket, Paco Raga, convinieron en la opción de reforzar el equipo a expensas de conocerse hoy esa lesión grave del jugador ucraniano de, Valencia Basket. En mm, verdad, pues, eh, más argumentos en favor de eh, que el equipo eh, siga reforzado. Recorde, el partido es contra el Lokomotiv Cuban el es aquí, ¿no hora? a las 6 de la tarde. El equipo ha viajado hoy vía París hasta Moscú, ahora mismo está durmiendo en Moscú y mañana por la mañana rumbo hasta Krasnodar para el miércoles eh, a las 6 afrontar eh, teóricamente la salida más complicada, ¿no? En este las 32 del Eurocup, curiosamente se ven las caras los dos últimos campeones de la competición, Valencia Vázquez, la pasada temporada, hace dos fue el equipo ruso el que se llevó el, título. Perfecto, gracias eh, Juanma. Un abrazo, buenas noches. Les doy en punt encetem el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi, sí, a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i un minut, imagina que Montoro estarà, pues això, apurant, com sempre, el director de Superdeporte, al qual esperem així en la tertúlia de 97.7 Ràdio. Ja tinc per així, bueno, tinc des del primer moment a Folgado, que avui va també en, una, en, en un xandall no tan retro com l'altre dia, <laughs> l'altre dia demanava crits un bigot que te digueren en Twitter el bandido sí, sí, sí, sí va ser un bon missatge ixe. està bonico ixe, eh? i està bonico, veus? sí Però és marca de la casa. És marca de la casa, correcte. Eh? De la que, de... No, però Folgado sempre ha estat molt de... Ja m'ho diguet alguna nit. Vale, muchas noches. <laughs> Folgado sempre ha estat molt d'eixa marca, eh? Sí, de tota la vida, sem de sempre, sí senyor. No té mal gust, pues, al final ho ha lograt. Home, sí. <laughs> Sí, mira. Tinc allò a veure molt, sí. Mira, pues te, te digo una cosa. Una, la, la, els primers que paran de Didas i el Estaba bien encara en la tracasa va ser el día que eh, eh, Amadeus Salvo pren eh, posesión ja ho digueren, que ya era que esa era la, la, la, guía, o en este caso la, eh, la previsión del Valencia, intentar que el Valencia un día vestida de Adidas, y el primer que me sobre la pista va a ser este señor de así, va a ser Fogado, que va a hacer un par de comentarios de rasca bore pero ahí, que ahí me dona la impresión, y mira, no, no se va, una vuelta más, no se va a engañar, porque no se engaña. mai el bo de, de Folgado. Julián Montoro, ¿qué tal? bonanit? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, apurar, Y me tiene que apurar edat, sí, sí, no? <laughs> Muchas cosas que contar, eh? Bueno, Carles Gil, partido de Copa, la renovación de Nuno... además que tragueu un especial o algo <laughs> Calma, calma eh, Esto es a largo plazo Esto es a largo plazo <laughs> es posibles fichajes muchas cosas que contar Bueno, pues es la pregunta que está fent en el día de En el nit d'avui, als nostres eh, seguidors en Twitter pese a eh, torne a eh, agrair a la gent en Twitter, en tan sols, eh, per això, des de setembre al dia d'avui, ja ne som 4.000 en esta xarxa social, va creixent a poc a poc el... Eh, no som tants com el Twitter de, de Superdeporte, <laughs> eh? eh? bueno, bueno, bueno, però... això, una, això, això una lecció, eh? Mira, pues, sí, eh, és, és un dels que... Costa, eh? Costa. És un dels que... A, a, molt. És un als quals tenim que agrair el que sempre, que moltes coses que tuitegem en el programa, els companys de la web de Super ho retuitegen i això li dona més difusió, o sigui que els companys de, que s'ocupen de, de la web i del Twitter de Super, pues, donar-los també les gràcies, eh, Julián, per eh, la col·laboració amb este projecte. 4 minuts som ja. Bueno, pues eh, ahí estem, poquet a poc, creixent i, i guanyant adeptes, que, que no està malament. Senyors, en el dia de el València feia pública la renovació de Nuno Espíritu Santo, tres temporades més. Jo al principi del programa ja eh, més significat, he dit el que pensava que tenia que dir. I ara vull sentir a Folgado, a Montoro i a Ortí parlar sobre aquesta renovació. N'hi ha un senyor que té clar un projecte, agrada o no agrada, és el que mana eh, i és el que ha decidit que Nuno Espíritu Santo és l'home que ha de conduir la nau amb el qual, des d'ací, l'únic que podem fer és desitjar-li la millor de les sols, lògicament l'entrenador portuguès, més enllà de l'opinió que puguem tindre cadascú, jo ho he dit al principi, qui esperarà un programa dedicat a alabar lo bé que se planifica perquè se remota l'entrenador tres anys o qui esperara un programa dedicat a Nuno ha renovat perquè és l'amic de Mendes no és este el programa així hi haurà opinions per a tots els gustos i jo continuo dient que per a mi Nuno crec que és un entrenador recent plegat a l'èlit me dona la impressió que com a, eh, en el seu favor va pren sobre la marxa i va aplicant coses que pren i és el mateix entrenador que me va meravellar el dia de l'Iba o del Real Madrid o el mateix entrenador que m'ha deixat xelat i amb cara de pomes agres el dia de Vigo a partir d'ahir, més o menys aquesta ha sigut la meva línia d'actuació eh, al principi quan t'obria el programa. Ja me calle, Salva, eh, Jaume i Julián. Què vos sembla? Fins al 2018, Nuno Espíritu Santo. Bueno, jo crec que este senyor va vindre d'una manera eh, decisiva perquè el propietari del club així no va voldre, no? Sí, sí. I així d'una manera, pues, tinc que no n'hi ha més manera que <laughs> respectar la decisió perquè d'ell depenia jo el que me, vamos, en la mateixa referència i en la mateixa relació que té Peter Lim i Nuno, pues crec que lo de renovar o no renovar per a mi no és important. Per a mi important són els llaços que tenen els dos i la confiança que tenen els dos. Igual li pot haver dit anem a anar anant ja parlarem o fem ara un contracte de 3 anys. Pues la decisió tota és bona, però que jo, en el cas, per lo que pense la relació que tenen, que no era ni una cosa urgent ni important, perquè pense que la relació és superior a a un contracte entre bandes. Tu creus, Jaume? Sí, això és el que crec jo. Tu creus que en un moment donat eh, que les coses no vagin bé eh, o que passe qualsevol cosa la relació personal estarà per damunt de la qüestió contractual. És que la relació personal va valdre no per aquest clar. senyor en aquesta referència vinguera a València quan realment ha de le que no coneixia ningú i tota la confiança que se li dona és perquè algú respalda i els mateix que respalda és el que pren la decisió al final de tot de renovar-li, per tant qualsevol cosa de les que faig una vegada fet el primer pas me pareix correcte, però jo dic que, que no, per a mi no feia falta fer tants anys perquè la relació jo la veig superior a un tema contractual. Això és la, la meva valoració donat l'historial d'aquest senyor, que afortunadament li ha anat molt bé a València, i és un cert del que decidí que vinguera. N'hi ha, ha una cosa important, que és que també desconeguem eh, interioritats del contracte. Bueno, vols dir Possibles clàusules d'escape ah, si no la sé, cosa... No, no jo, ho he, jo, ho he pensat, jo ho he pensat. Això també. te fa, pues, pues, <clears throat> mm, eh, a lo millor no, no anar massa allà en, en les opinions que, que pugues fer, no? Uh mhm. -huh. Jo, mm, lo que és eh, un contracte a un entrenador llarg, si tens confiança en aquest entrenador, jo ho veig bé. Me pareix a, eh, a, més, ho escrivia avui en, en Superdeporte, crec que és la tendència per la que estan optant la majoria dels clubs importants d'Europa eh, Manchester, City, Bayern de Múnich Real Madrid quina és la diferència? que tots aquests equips eh, han apostat per projectes a llarg termini en entrenadors, en un bagatge eh, i en una trajectòria molt més important que la de Nuno ahí mm -hmm. està l'aposta si la confiança mm, propietari, eh, president, tot el món, és Seixa, pues, a banda de que no podem fer res, pues, <laughs> avant. Correcte. Però bueno, mm, eixa és un poc l'aposta, és, un, és un risc, per a mi és un risc important, no sé si, si, si del tot necessari, però bueno, està ahí. Uh mhm. -huh. Jo sempre sigo de que els entrenadors s'han de renovar per una temporada i quan estigui a punt d'acabar aquesta temporada pues, eh, renovar, però no, com, però no comprometre's eh, amb un contracte llarg, amb un tècnic... Però que, que ja veus... No, no, no, no, no, però és que... Però no comprometre's amb, en un contracte llarg eh, si les coses van mal, però clar, és que així estem en una situació, Manolo, que ja és molt diferent al, al València que, que hem vingut eh, coneguent en les últimes temporades, vull dir, el València a hores d'ara pertany a Peter Lim, és una empresa més del conglomerat d'empreses que té Peter Lim, és cert que segons l'última la última Junta General Extraordinària d'Accionistes, el tresor de totes les empreses que té l'IM és el València, i uh -huh. que la va a mimar i que la va a cuidar, i acaba d'arribar Enzo Pérez, i, i s'han invertit una quantitat de, de milions importants en, en este equip. <clears throat> però a partir d'ahir jo crec que el que s'ha imposat en la decisió de renovar a, a Peter Lim és la lògica empresarial en, en, en uno, perdó, la lògica empresarial eh, aplastant del propietari de, de l'empresa València Club de, de Futbol que és la de donar-li l'equip i la responsabilitat de la, de la banqueta a la seva aposta eh, personal assessorat pel seu Pepito Grillo particular en matèria esportiva, que és Jorge Méndez, uh mhm. -huh. pues Peter Lim arriba en Uno, i Peter Lim confia en, en Uno, i Peter Lim li dona la banqueta del València per a les pròximes eh, quatre temporades, esta i tres més, a, en Uno. I a partir d'ahí estem en un València eh, diferent que al, fins ara pues no havíem, no havíem eh, conegut. Per a mi és pronte per a renovar a un tècnic que no sabem encara si és bo o és eh, dolent i jo crec que és molt precipitada la decisió de renovar-lo de renovar-lo eh, ja. -hmm. fer mhm. coses bones, i així ho hem dit, plantejament davant del Real Madrid, però no anar més junt, plantejament davant del Real Madrid, plantejament davant eh, l'Eibar, i l'altre dia Balaido, per exemple, pues, eh, se va equivocar. Jo crec que encara no eh, tenim la certesa de si és un bon entrenador o és un entrenador dolent. Crec que encara està verd, igual que estan verds molt futbolistes de l'actual equip, però hi ha un propietari que decidís, que mana, i aquest propietari, eh, torni a dir, perquè té molta importància, eh, assessorat per Jorge Méndez, pues decidís que no és el, és l'entrenador, i a partir d'ahí pues, no és l'entrenador. Si Peter Lim haguera optat a comprar el club ja en juny o juliol, Nuno haguera entrat el primer contracte que ha sigut este, no aquell, aquell amb un contracte llarg per tant, transitori el que avui s'ha produït és algo eh, normal Eh, és Julián abans, no ja. Julián abans ha dit, eh, ho ha deixat caure, no coneixem interioritats, positat de clàusules d'escape penseu que poden haver-ne clàusules d'escape en el contracte igual que poden haver-ne no poden haver-ne <laughs> evidentment, evidentment no, no, claro, és que això és una idea que pot eh, quadrar perquè se li fa un contracte llarg uh mhm. -huh però jo és que com jo respecte molt com s'ha fet este, esta relació del principi doncs jo entonces valore molt més i aquesta relació personal uh mhm. -huh. antes que un tema contractual al, al tipus d'uns altres entrenadors que ha tingut el València per tant per a mi eh, no ho dic per criticar simplement l'opinió que jo tinc per com han sigut els fets i com s'han produït i a partir d'ahir pues, clar, és la meva opinió purament que no vol per res jo penso, a banda pense que, que, el, que el València i dalt viu també un, un poc en estat de, de, de felicitat de que tot el món està convençut de que tot va eixir bé mm -hmm. de que l'equip va ficar en Champions segur i de que tot va anar bé i que si mm. falla algo s'apostarà més encara per, per, per, per fer un equip encara més, uh mm -huh. -hmm. més potent i, i dins d'aquest d'aquest escenari pues, eh, fer, fer un, un contracte més o menys llarg a l'entrenador mm, no acaba de ser un problema això és la impressió que me dona a mi un poc des de fora no? Està d'acord? Sí, jo crec que el del contracte llarg un contracte llarg en qualsevol moment Manolo eh, se pot trencar no? i se trenca més <laughs> i se trenca més fàcil si hi ha una relació mm, personal tan bona entre tècnic, representant i eh, propietari de l'entitat. A partir d'ahí jo crec que si les coses van, van mal, i esperem que vagin bé, no crec que hi hagi massa problema en que en un abandoni el València i Mendes l'acomode en qualsevol altre, altre club de tots els que controla, maneja o en els que té influència. Jo crec que lo del contracte llarg tampoc és eh, cap problema. Mm. En esta relació tan mm. peculiar que hi ha dins del, dins del València, perquè no oblidem eh, que són amics i que tenen una relació molt, molt ni és problema cordial. ni és necessari eh, penseu que n'hi ha un punt de, posa, de posada en escena de dir no. demà se juguem la femoral davant l'Espanyol en un resultat curt podria passar qualsevol cosa Déu no vull que passi alguna cosa negativa però si passa alguna negatiu que quede clar que aquesta és l'aposta no, home, però això ho tenim molt clar. Jo crec que ara que tenen dubtes... Bueno, ara... que és l'aposta, jo crec que ja, ja ho teníem clar. Sí, sí que és l'aposta ho teníem clar que en el carrer estiga tan clar és el que jo... jo... Perquè ara llegirem, ara llegirem, perdó, hi ha missatges de, sí. de, de tots els sentits. Eh? Si tinc que parlar de, de, de, de, de, escenografia, sí. dius, eh, diria més que s'anuncia avui perquè si passara, com tu dius, algo Déu demà... No. Que quede clar. Quedaria Déu mal anunciar-ho el, el dimecres, a lo millor, no? Vale. Però... Mm Bueno. Però això és un tema que tenim que plantejar-se de que és un projecte, jo crec que va més allà de, inclús del tema de l'entrenador i bueno, jo crec que s'ha estat parlant molt, com sempre passa de que és un entrenador de revelació en Europa i que n'hi ha, segons se diu, que ja té molts nòvios, no? Uh mhm. -huh. I això és un poquet, pots dir, ja, no, nosaltres, eh, i els que estan enamorats d'entrenador, nosaltres també estem enamorats d'ells i anem a llogar-lo eh, per pa, pa molts anys, per tant, bueno, hasta ahí estem tots d'acord el que sí que tenim que plantejar-se i avui m'agrada molt és que l'entrenador li han totes unes preguntes i ha contestat coses que jo haguera dit com a crítica, jo ho ha dit eh, com a una exposició dels fets que s'han produït, per tant, a mi m'agrada sí, molt... Sí, el, el, el fragment que hem sentit que en la primera mitjana ha dit eh, és quasi històric, primer, perquè parla de futbol, cosa que fins ara jo no l'havia sentit, i segon, perquè admet errades. I... Però jo, jo pregunto una cosa molt I important. Més, I a més, eh, perdona, Jaume, en l'exposició, com tu dius, que fa dels problemes que tingui l'equip en Vigo, és que són coses lògiques i que vegeren tothom vol dir no està en altre món, està xafant la mateixa però, terra però que jo més. Però pregunto una cosa. Eh, eh, eh, eh Arturo, ara a poder, a poder si podem... Eh, no, no digo, el podem... Per a, per a després, digues. Jo pregunto una cosa, si verament ha vist els problemes de, de posicionament, de, de, m'imagina que... De, jo diria més tàctics que altra cosa. Sí. A mi m'agrada també que dins la posició que fa durant el partit haver intentat canviar els errors que ja ha vist, cosa que no... És que, i ara m'anarà una pausa per a la publi, després tornem, me dóna la impressió de que en uno té coses bones i roïns. Home, claro, I n'hi ha coses que ni són bones ni són roïns, són simplement les que són. I, vull dir, conseqüències normals, no?, de, la, de la vida en general. I me dóna la impressió de que en uno, que és un entrenador recent aplegat a l'ali del futbol, estàs aprenent sobre la marxa que ja lo millor no s'imaginava eh, mai que un partit com el de Vigo se li poguera atragantar tant al seu equip per un canvi de sistema o per no estar al 100% o per... Però per no, no sé, eh, tens que reaccionar tens que, que, que reaccionar però bueno, uh, és cert, és cert, quan, és cert quan que... València li fan el gol tots sabíem ja fa minuts <laughs> que, és que, que el gol anava sí, sí, estava clar. per què? perquè el Celta t'està arrollant 15 minuts seguits i no podies treure-la d'ahir tens que fer alguna cosa. Sí, i aquestes coses passen. Eh, ara continuem este debat que, que, que m'ha agradat, eh, lo de ha de reaccionar. I, i, i esta volta, encara que sóc jo el crític a voltes, vaig a defensar l'entrenador. 12 i 17, fem una pausa per a la Publi i tornem de seguida, vinga. Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. su concesionario Peyote en Torrente y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. No te digo, se referim a un fragment de la roda de premsa de Nuno que és este. Si l'ha preguntat per el tema de Vigo. I he fet esta, esta exposició, jo crec que brillant i sobretot molt propera a lo que la resta del món va veure. Vull dir que a voltes Nuno viu en un món i la resta viu en un altre. No, esta volta Nuno ha estat bé perquè ha admès errades i les errades que ha enumerat, vull dir, el diagnòstic que ha donat, jo crec que s'apropa molt a lo que tots estàvem veient el dissabte en viu. Nuestro primer momento de construcción post recuperación de balón en Vigo no fue bueno. Hemos perdido demasiados balones después de recuperar, lo que nos ha condicionado claramente nuestra característica principal que tenemos a nivel ofensivo, que es el ataque rápido. En nuestra construcción creo que hemos abusado del juego largo. Hemos buscado demasiado pronto el de los delanteros sin haber circulado el balón, que ha provocado que nuestros delanteros han recibido bajo presión ese balón. Viendo todo esto, y ya hubo algunas cosas más a nivel incluso defensivo, aunque tuviéramos organizados, hemos tenido un desliz que nos ha costado un gol, eh, solo hay un camino, identificar el error, tener la conciencia que el error si es individual o de proceso y trabajar sobre ello. Es lo que hemos hecho. Ahora sí, tenemos solo una, herramienta que es la imagen. Los jugadores están muy receptivos a eso. Cuando identifican el error y tienen la capacidad de asumirlo, eso significa que quieren crecer y mejorar. Y ahora con más tiempo vamos a trabajar e incidir para que el equipo mejore. para mí el diagnóstico es fantástico Diu Julián, para apretarle tenia que haver reaccionat està clar, tenia que haver reaccionat o tots vegeven que tenia que haver reaccionat però torno a dir crec que Nuno és un entrenador que d'aquestes coses ha de pren que li costen encara és un recent aplegat al futbol d'elit i crec que encara no sap manejar certs eh, eh, certes artimanyes que n'hi ha en el futbol competitiu de primera línia crec que encara però també és cert que al respecte de com ha anat ell evolucionant des de que arriba fins ara eh, no el veig immobilista i veig que és un tio que va deprenent coses i que va aplicant-les falta per veure, en efecte, si durant els partits és una miqueta més ràpid maniobrant que possiblement, però que del primer Nuno al Nuno d'ara, és cert que el Nuno d'ara en Vigo tenia que haver reaccionat més ràpid, Julián, però tot i així crec que és un Nuno que reacciona més ràpid que el primer Nuno que vingui. Vull dir, jo sí veig una evolució en el Dénic a lo millor se queda en res o se frena, però sí me dona la impressió de que no va deprenent. Sí, sí, sí, sí, és un bon projecte d'entrenador, eh? eh? No n'hi ha dubte. Jo, de totes maneres, el que parles de, de corregir i d'assumir errors, a mi, jo a mi m'ha paregut sentir uh -huh. els Eh, M'entens? M'ha paregut sentir els veuen el vídeo, uh -huh. assumixen els errors eh, estan mirant el que han fet mal uh -huh. que, vull dir que parla de xoors no d'ell Val. no? Mm, entreu en aquest matís penseu que és com diu Julián el que diu és el que estem parlant ell, ell descriu els errors de xoors i té que donar solucions durant el partit el que ho diga després del partit pues no, ell té que maniobrar i són els que veu que, bueno, jo crec que n'hi ha més gent que es veu també i a mi el que més pena me dona és? que el sistema que li anava bé i que jo pensava que anava... Ixa és la gran pregunta, Jaume. Per què no el repetís? I damunt, una pitjor encara. Al damunt de no el repetís, li deixa que el contrari faig el sistema que a ell li ha anat tan bé. Ixa és la gran pregunta. Ixa. Què passa per el cap de Nuno per a arribar a Vigo i dir ui, me carrega el sistema de tres centrals que ah. era el sistema en el qual l'equip no havia oferit millor cara i millor no equilibri. No va veure lo de Rodrigo Joan, però, però és que no, no, és, és que hi havia és que, jo, hi havia un intente donar una explicació esta, clar, esta, clar, no va veure lo, lo de Rodrigo ahir mm, per lo vist a Lucas Orban tampoc el veu en, en tot aquest recorregut i, uh -huh. en capacitat per arribar dalt i, i fer mal i va optar per una I solució perquè que... el canvi d'impuesto que ja havia situat quan no és Cabi Fuego d'aquesta posició. A mi, per, so, això, a mi, per, per això lo de la reacció. A mi me, me pareix en este cas, eh, eh, també sentia salvar, però me pareix que si no veu el tema de Rodrigo me dóna la impressió que és una errada del tècnic perquè hi ha més opcions que Rodrigo. Tens de Pol, tens Bezo al, tens Bezo al centre y Pol, i, Or, i, a l'esquerra. O... En efecte, i, sí. Eh, i sobretot, en aquest 4-4-2 que fa, si algo no és André Gómez és un jugador de banda si alguna cosa, si en algun lloc no pot rendir mai per característiques naturals d'André Gómez, és un jugador de banda. Per això me pregunte què va passar per el cap de Nuno i de tot el seu equip tècnic, són, ahí, són molts tècnics. Fetxixes que, que l'entrenador del Celta, uh -huh. que tampoc és tonto, és un bon entrenador, eh, Toto Berizzo. Sí va veure, sí va veure la situació i sí va matxacar ells a banda. Però que no te toquen la gitana. Una vegada i altra i altra. Aquest és el tema, Bassola. No, jo crec que parla, ho parlarem ja, ja l'altre dia, no? Jo crec que a Bale i d'alguna forma l'absència de, de Gallà, de Gallà pues el, el desbarata, igual que en, que en anteriors eh, partits, el desbarata l'absència de, de Parejo, i un sistema que li funciona, pues, quan Parejo no estava el canviava, i l'altre dia, davant l'absència de, de Gallà, pues, ell torna a canviar el, el sistema. Jo crec que és un errada, ho vam dir durant la retransmissió, Rodrigo com a interior dretà en defensa t'aporta el mateix que com a carrilero per banda esquerra vull dir, podia haver actuat perfectament eh, Rodrigo com a carrilero eh, pel seu carril eh, per banda esquerra i crec que l'equip haguera sigut més, eh, més natural i haguera mantenir la solidesa que havia guanyat davant l'Eibar i davant el Real Madrid va renunciar a tota la banda esquerra perquè Orban és un lateral que no té el recorrido de, de Gallà perquè no André, ni les clar, de perquè André com a interior no és un interior i el futbolista abandonava la banda, se n'anava cap, cap al mig el Celta ho va veure i apunyalaven per aquesta banda eh, permanentment a, a Orban afortunadament Nolito no estava bé perquè si Nolito haguera entrat també d'eixida pues, ja hauria sigut una, una, una barbaritat no? el que haguera pogut eh, pasar, uno se equivoca, igual que en encerta davant eh, l'Eiber, davant el Real Madrid, pues s'equivoca l'altre dia en el plantejament davant el... Però davant te dones compte, Salva, de que d'alguna manera eh, al final se produeix un fet que inimaginable, que és que és teòricament tres rates que tens mm. -hmm. juguen les tres a la vegada i, sí, i això és sí. d'inici a més eh? eh? dona, dona a ser que eh, resulta que en un moment donat i els dos mm. davanters centros que jugaren junts pensé que tocaran un valor cada un un sí. valor cada porta no? vol dir que tornàvem a passar-nos el mateix dia de l'Atlètic Bilbao aislaren els dos davanters dalt perquè jugaven els dos davanters i, el, i tots els balons no li arribaven a ells no els arribaven a ells perquè vols dos davanters tens que maniobrar potenciar la mitja que d'alguna manera t'havien guanyat la faena mm. i deixar un punta o, la, o qualsevol il·lusió, però no deixar dos, dos senyors que no te podien ajudar per molta voluntat que tingués. Durant el partit abans anava donant eh, dades de, de possessió de pilota que eren, eren bestials. 64 normalment contra 36. Eh, sí. És que el València el en Balaïdos <clears throat> crec que té dos tits a porta. Té una cabotada de que la trau el porter, bonica, que és molt bonica, però ben poquet fluixa, però si havia més col·locat... Correcte, però I, això, i, I el gol. Però això no és, això ja, no és veritat. És que ja no té més. Per, a, per això, a mi, eh, eh, me, no deixa de preguntar-me eh, com este equip pot oferir dos cares tan bestialment diferents com la del Real Madrid de Vigo. És que, és que en Vigo... Perquè jo sí que ho sé. Tu saps? Perquè, per Nuno, perquè Nuno i els jugadors uh -huh. i tots tenen que donar-se compte i tenen que estar més convençuts de que el València pot estar més amunt del quart, del quint, del sext eh, el València en Vigo si arriba en la necessitat que va arribar a Ibar haguera sigut més pràctic i en, un, en 0 a 1 en el marcador haguera tancat aquest partit i haguera guanyat aquest partit i no ho va fer perquè falta aquest convenciment me quedé aquesta frase que a més me pareix, me pareix important Folgado, tu estàs d'acord? Sí, Diu sí, sí. si el València arriba a plegar a Vigo al ministre d'Ibar, tanca el partit me dona en efecte que el València tu avui... arribes al descans en 0 a 1 probablement no l'has merescut inclús justament, que és sí, la, la bo no estàs jugant bé, saps per a on t'estan atacant, saps a on estàs tenint la debilitat, mm. tens mm -hmm. que arreglar-ho ja. Tens que arreglar-ho ja i guanyar aquest partit com siga. Me dona igual vos dona la sensació com que, com deia abans eh, Nuno i això se transmet en els jugadors sobretot perquè és que hi ha un hàndicap que té Nuno ¿vale? Eh, jo sóc crític amb Nuno Voltes però també esta és una plantilla pràcticament nova i això també costa conjuntar i ensamblar això ha que dir-ho, ha que explicar-ho sí. i això és un treball més de l'entrenador que complete el final de tot és buscar l'equip ideal en efecte, que però, que però penseu que a voltes no transmet ell o no sap transmetre o, o ell no pensa que assassina per això jo dic, va depenent sobre la marxa no, que aixòs partits no tenen la transcendència d'altres en el de transcendència no estic d'acord lo, que no a mi me dona que l'equip a voltes però que no va tindre transcendència quan teòricament ixes de la Champions ahir entonces quan va tindre transcendència jo me, me dona la impressió que a voltes este València i este equip Nuno i algun d'estos jugadors per desconeixement encara de lo que és la Lliga Espanyola pensen que hi ha certs camps en els quals eh, sent el València guanyes i s'estan donant compte que la Lliga Espanyola que ja no és lo que era però que o, això, o corres xiste, i o corres i mosegues però a però mi me dóna l'impressió que agarra l'esperit de, de, de, subestima els rivals que ten... me dóna l'impressió que a sabran subestimar el rival els dos rivals per tu estar en Champions clarament és el Villarreal i el Sevilla uh -huh. estos dos equips fora de casa han guanyat tot el que tenen que guanyar. Sí. Tot, inclús el, el Villarreal, com laude, l'Atlètic Madrid. Sí. Però el Sevilla, contra equipos inferiors, un segur de vida. I el Villarreal pràcticament també. Si tu no te fiques en ixos, tu resulta que estàs guanyant-li o traient uns resultats meravellosos en els grans, el problema és que grans n'hi han tres equipos, però és que des, des xicoters n'hi han, <laughs> han 16. Què passa? que lògicament estem equivocant-se d'objectius. Ha que reconèixer que està fent un equip i és complicat en gent jove, ho valorem i tot, però sí tenim que dir el que vem en en la millor intenció de que ells també es donen comptes de lo que diu i que ho fique en, en faena. Otamendi, Barragán, Alves, Negredo, Parejo, Enzo Pérez... No, a veure, no és, no, és, no, no és tota la gent tan jove No, yo no he dicho y... yo he dicho mm. no. I, nous, jo dic nous. De jove res, eh? no em dic res. I, no, no m'ha tant dit matís. A medida que l'equip eh, va portant xors de més nivell, eh, l'exigència té que estar ahí. Ei, pues això, I el València té arguments per anar a Vigo i guanyar. Sempre que marque... I si no guanyes, que terreny. siga per circumstàncies o, o, o, o, o Julià, per mala sort o per lo que siga. no perquè el rival eh, te perdona fallant un penal o, bueno, o, o Diego Alves te mm. fa el favor de parar el penal, millor dit, <laughs> Són dos coses. Si o, o perquè que en els últims 5 minuts el... estàs aixecant ahí perquè quasi te fan el, el 2 a 1. És que el, el gol que fiques no. també te'l fa a favor el porter. Bueno, I a, a, a, claro, sí, sí. és que tenen que dir-ho tot. Pa... A mi me dona la impressió, i torno a dir-ho... Estadístiques, tu les tens, que, dels valors no, perduts. A voltes... Al contrari. Se, se valors perduts? No, al contrari se pot mirar, però ja sabia que a voltes me dona la impressió en efecte que el València subestima els rivals. Claro, no. però jo no o no sap ben bé el que té davant i això li passa factura sobre la marxa se diu a voltes uf, no és el partit que preveiem jo crec que subestima no, no, és, no seria la paraula, però sí que té un problema al València i, i, i en el debe del València eh, va tota la temporada... Abans, Julián, si arriben a arribar a Vigo en la necessitat d'Ibar, El València l'any passat, pràcticament <clears throat> com avui, o sigui, va ser a primers de Xener, sí? va anar a jugar a, a Vigo, després d'un partit de Copa també, crec. Dos un mal barbar l'equip estava fundit, se fica per davant i el Celta, I li, el Celta li remuntar i Palma, que va estar a punt de passar a l'altre dia. sí, correcte. I l'equip que té Nuno no és el que tenia fa un any el València. Estic d'acord. Té que donar algo més. Estic d'acord. Folgado, estàs dient, perdona. No, dic que té un problema el València davant rivals menuts, l'ha tingut al llarg de tota la, la temporada, inclús en l'inici de, de Lliga, i molt de voltes jo crec que el València va sobrat de, de punts, però té un dèficit de, de futbol evident i unes carències que l'altre dia pues, les va tornar a, a exhibir i va tirar eh, pues, pràcticament a la paperera no, però va embrutar una victòria tan bonica com la que havia aconseguit el passat cap de setmana davant el, davant el Real Madrid. No li pot guanyar el Real Madrid en Mestalla i estar a punt de palmar en, en Vigo i que tot el món considere un tresor l'empat a, a, a Vigo quan no va ser mereixedor de, ni tan sols empatar És que no és un tresor, perquè el Sevilla t'ha passat. No, però, I, i però, parle, de, però parle de tresor jo crec que, que no la te mereixia igual, perquè no sí, te mereixies sí, sí, ni empatar. Jo crec no que ixa, no ixa és la gran errada del discurs de l'Uno en el postpartit de dissabte. Admet errades, admet que l'equip ha estat mal, que ha tingut un mal dia, que no ha estat bé, però diu estem fenomenal, estem en l'objectiu no, no estàs en l'objectiu perquè no, no, te, no. Te, te passa el Sevilla i l'objectiu és Champions i si ho guanyem en l'Almeria l'empat de Vigo no és bo no és bo perquè igual el Sevilla guanya i continues darrere correcte, 12 i 32 fem una pausa en tornar i els vostres missatges en arroba esports 97 nit eh, encara tenim més que parlar És el tema Carles Gil i està el tema de la Copa senyors que demà n'hi ha Copa eh? que no vull que se m'oblide perquè demà València se xua la vida i tal i com està el quadre de sorteig de Copa en guany, vamos, seria un crim tirar-la per la borda. 12 i 32, fem una pausa i tornem fins a la una de la matinada, així a Esports, 97 nit. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua radio. 12 de la nit i 33 minuts. Eh, la pregunta que estem fent en el dia d'avui, que vos sembla la renovació de Nuno Espíritu Santo fins al 2018. Ani diu, estic indignadíssima per la deu de Carles Gil, no se li ha donat bola, no estem tan sobrats com per anar tirant. Uf, que cabreo. Sergi diu, se li ha donat bola i no ha demostrat res, eh, responent a Ani. Xavi Simón, encara no ha demostrat tant per a renovar, i a més estic indignat per la venda de Carles Gil. Emi Pujadas, continuïtat per al projecte i canvi de model, club també a nivell esportiu. Eh, després d'aguantar aguanta, moniatos, ara tenim serietat, que deixen treballar. un buen amigo, Miguel Ortiz, que dio precipitada, precipitada y demasiadas de renovación. Iván Mora dio precipitada, dudas está el el equipo fuera de casa y objetivo objetivo Champions en cara no se ha conseguido. Vicente Olaso eh, sobre para sobre el Valencia Basket, y dio que, que per que renova, eh, Daniel Hidalgo diu Alcácer ha fet més para renovar que en uno en cara no ha renovado la renovación se les deuen fer al final de temporada. Miguel Ortiz que torna a y digo, ojalá me equivoque, pero si no entramos en Champions, ¿qué hacemos con Nuno, el Valencia y sus contratos de jubilación? Rubén Diu creo que un poco precipitada. Nuno a veces me gusta y a veces no me acaba. El tiempo lo dirá. Así que a full con Nuno. Aquilino Medina Diu, mande quien mande una vez más, este es nuestro club. Se renueva a uno que de momento nada ha hecho y no se ganan partidos que se deben. Marc Ferrus, del partit de demà del València ha de marcar primer. No vull ganar perdent 1-0 i començar a buscar el gol. Hem de marcar primer. Eh, Chirocrack diu, si ganamos la Copa y quedamos en Champions, si se va, ¿qué hacemos? Proyecto a largo plazo. Chema diu, un tío que posa els diners que ha ficat l'IM crec que té dret a triar qui capitaneja la seva nau amb un projecte llarg. Santi Parrilla dio mm, si no ha dado la talla cuando le han dado minutos. Se referís a Carlos Gil. Javier Mete, estamos a tres puntos del Atlético de Madrid y mañana nos clasificaremos para la Copa del Rey. Anotad, agoeros. Mañana espero no subir de nivel de equipo Aspeina a ser epidural porque desde los años 70 no remonta al español en Copa. Hombre, sería casa. Álvaro Diu, a mí no me gusta, no me transmite, que sepa cómo quiere jugar y aún solo da alabanzas a los jugadores, que les dé más caña eh, diu Valencia-Coyonut... precipitada, pero cree que no es un proyecto de gran entrenador. No hay problema en donarle confianza... ...pero ha de cumplir... ...Mes Francisco Gómez. Hem de que es un no Valencia... ...y como tal cambiar el funcionamiento de club. Model inglés, confianza. Isventura diu, al final que pone los títulos elige. Dicho esto, creo que en el modelo inglés de proyectos a largo plazo. Vieras 85 diu, pienso que precipitada todavía no ha demostrado nada. Bueno, sí, falta de autocrítica. Menes diu no Champions, no party. Hasta el 2018 se come el bizcocho. Borete diu mm. a pronte, más temps, pero pero bona estabilidad estabilidad en termini. Si estigué Emery, este no es pitjor y si no manejarán. Avi Ramírez, Julián, quiero tu opinión. ¿Se va a gastar la pasta de Valencia en el fichaje que va a venir o será un jugador de nivel medio? Ahora me responde, Julián. Mm. Alex Pons, precipitada, precipitada pero que paga mana. Jordi, pero a mí precipitada, haguera esperada a final de temporada y a veure se han cumplido los objetivos Zona Valencia diu, está claro que el entrenador que es el, que el entrenador, es el entrenador que el jefe quiere. Si no, hubieran esperado a final de temporada. Nico diu, es que de cumplir y correr son los jugadores yo confío en uno y en casi toda la plantilla, Algunos se entera y tots en el diu, es que en casa somos unas bestias y fuera de casa parecemos el conquense. Con mi respeto hacia ese equipo, la renovación de Nuno se supone que es por mérito o por amistades cómplices, pregunta este jugador. Julián, y de que van a fichar. Y Eso no bueno, te ya. Super y, y también, correcte. la, pregunta. <laughs> ¿Se van a gastar molta y en el fichaje? Una bomba. ¿Otra bomba? Sí, señor. Bomba. ¿Ya están de bomba en bomba, un toro? Que sí, que sí. Y ahora que quedan los artificiales. Falta eh? definir, falta definir ¿Eh? un poco de cosas, pero... Dreta o mid centre? No, no, no. <laughs> He dicho que falta definir cosas. No puedo hablar. Pero... Para la competencia. Eh, ser, será, será un chor importante. Sí. Importante. Yo, vamos, convençut al 100%. Pues, per a gent que ens preguntaba, pero que era per Avi, ser... Avi Ramírez, pues, Avi Ramírez, que us ha pigat. Per cert, l'actual entrenador de la Real Societat, sí, David una, Moyes. fa un any i pico cree que le en un carro de sí, sí, sí, sí, sí, <laughs> en el Manchester. En un, en un equipo que, Pero un carro, ¿eh? En, eh, En el ¿eh? United, correcto. Sí, son Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Senyors, eh, eh, hem de parlar de pero però yo voy a de la Copa Porque creo que me es important. Sí. lo que dijo Julián es muy importante eh? Bomba? Hombre estás hablando el mòbil. Julián, i acabó así que va a arribar un fitatge bomba altre, eh? Cuidado, eh? No sé si demà tindrem més detalls o no, Julián, en... En súper. En super. No, no, ja, ja, ja, ja he dit que jo pense que no n'hi ha un objectiu ara mateix Clar. totalment definit. Uh -huh. Mm, no sé si la posició sí o no, però, bueno, això era important segur. Bueno, pues eh, seu, anot, seu anotem. Mañana. No, demà. Demà super. <laughs> Demà ni. Bueno, ara ens ha avançat la portada de la fill. No, no sé el que ens avançat, però ens ha avançat la Igual. portada, com sempre. 12 i 39, senyors, demà, Espanyol, eh, 2 a 1. Mm, sincerament, el València i jo vinc dient des de que s'acaba, des de que l'àrbitre xura el dimecres en la fill del partit, ho estic dient. No és un gol d'avantatge, que la gent ho tinga clar. És mig gol d'avantatge el que dona el València en 0-0 o en Igualada passes, però si te fan el 1-0 estàs en el carrer. El València ha d'anar en perdó, que ja se podia a les con el culito aprieto <clears throat> però perquè sempre dius mig gol perquè és mig gol el que tu el València no, abans gol, no, te tenen eh? que ser uno Manolo, es un si gol. te fan mig no <laughs> no, <laughs> no guanyen si te fan uno estàs fora si te fan uno estàs fora però te tenen que fer uno pues, per tant mm, tens que anar en la idea de que vas amb mig gol d'avantatge tens que anar Manolo, de, de perquè en uno estàs fora. No Manolo, te servís uno. Que en va, uno estàs fora. Manolo, que va, que anar sí o sí a marcar un va passar el València? No, jo, jo això, jo això ni ho dubte ni deixe de dubtar-ho. Dic que la idea per a que vagin en l'atenció comeditiva... Que, que durs que passe, vale, però anem a fer les, les maneres i les formes. En efecte. I el treball perquè passe, però no anar a, això, a fer experiments. El oient que te dona les gràcies diu, a dormir contento com unes pascuas. Muchas gracias, Julián. Jo que ja, la, no, i, i, no me puc alegrar més. la, <laughs> la, gent estigui contenta. La millor alegria que m'han donat en tot el dia. Perfecte. 12 i 40. Senyors, demà, què fer? Eh, el demà, demà el espanyol, a veure si podem recuperar la intro de Sergio, que és, que és molt clarificadora mm. al respecto de cómo vol que al segundo el Porque, equip perquè segons Sergio, l'entrenador de Español, primers 15 minutos en tromba y a partir de ahí hay decir lo que pasa sobre todo salir al principio que vean que, bueno, que queremos la eliminatoria, que queremos ganarles, que queremos pasar. A partir de ahí, después de esos 10-15 primeros minutos intensos, ver un poquito pues bueno eh, cómo ha ido el partido, cómo transcurre el partido, ser listos, tener una buena lectura de partido y como saber que bueno que, que con un gol nos vale y bueno ya hay 90 minutos por delante, ¿no? 10, 10, 15 primeros minutos intensos y a partir de ahí lectura de partido. Pero es Eso a el Valencia <laughs> en el partido anterior. <laughs> Y, bueno, y tampoco es que... Y en todo gracias Sergio, perdir con a jugar. no creo que esperar tampoco otra cosa en uno. pero bueno, yo lo que sí que habría de destacar es que ante el Rayo els dos partits va fer vuit canvis, en els dos partits. Vuit canvis en l'anada, vuit canvis en la tornada. L'altre dia davant l'Espanyol va fer set canvis respecte al partit de Lliga. Demà ja hi han cinc canvis. I entre aquests cinc canvis uh mhm. -huh. entra, jo crec que entra un futbolista eh, titular habitual com és eh, Gallà. Gallà. Sí, correcte. I si xirria alguna cosa en l'11 de demà és la porteria, per a mi personalment. Perquè si eh, demà Nuno posa en el camp el que avui bueno, s'ha pues aprovat a Paterna Joel està en porteria recupera els tres centrals a Motamendi eh, Mustafi i Orban eh, perdó, i Bezo que hauria eh, Orban Barragán està com a carriler per la dreta eh, Gallà està per l'esquerra Enzo, Fuego i André juguen en el mig del camp i dalt no està Negredo, pues jo crec que està fundit, igual que Parejo i és de Pol i Alcácer. Jo crec que és una formació més equilibrada que la que fins ara pues, havia presentat davant el Rayo, evidentment, i en la, i la setmana passada davant davant l'Espanyol, és a dir, que ja no ne són tants canvis. No sé si és perquè en uno ja li havia les orelles al llop o què passa, ah. però demà ja és una altra cosa la formació, eh? ja no hi ha tantes rotacions. Jo estic d'acord amb lo de la porteria, fundamentalment. Mm, jo crec que sí. Si I més, anant si a una possibilitat de que puguen haver-ne penals si demà. Tens, si tens un porter titular és perquè creus que és millor i en un partit com el de demà que te jugues eh, estar en la copa la te la o no estar el tens que posar jo pues, tenia la te, tenia <laughs> la la esperanza uh -huh. perquè jo he escrit un, una noteta de, en relació a la porteria no, no, no li tinc cap mania al, al, al segon porter espere que li vagi molt bé espere que tinga molta sort i espere que les pare totes però demà poden haver <laughs> penals tu més segur demà poden haver penals i si n'hi ha penals tu Anas a penals ui, tens al millor especialista tens al... sí però bueno tens el millor especialista del món en parar penals. En efecte, que es diu Diego Alves, i que té uns números estratosfèrics. Una, Ochoa, Ochoa, o te guardes un canvi per la pròrroga. Clar, això te va dir, eh, que va fer. Estil van en el Mundial, Estil van en el Mundial contra Costa Rica, crec que va ser. No, no li guanava sí, dir. Eh, sí, però si el canvi te'l fas després d'una desfeta. Sí, Folgado, has, has, has penals de València? Sí, sí, però bueno no és la primera volta no? que en una eliminatòria d'aquestes característiques algun entrenador decidís eh, assajar penals per, per si de cas, avui s'ha assajat sí, però ja saps que això no té no, no, té res a veure, però bueno és una de les anècdotes del, del matí 12... n'hi ha un matís, però a mi important és me que... dius després de la pausa que estem sí, sí, sí. Eh, per, pues, pues mira, me quedé el matís de Jaume Ortí que va ser el mm. punt d'arranque de l'últim quart d'hora del <laughs> programa Esports 97 nit fins a la una de la matinada així en la de ràdio los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Per cert, estoy preguntando a la gente què le lo de Joel, Quique Rodríguez correcto, es el que toca, no basta mencharse el se el chigón Héctor Villena mal, no, da no dona seguretat baix de si vuelan a per la Copa le l'equip titular de Bigman se sense cap excusa, y Sebas Fuentes dios, siendo como es la única opción de ganar un título, es desmerecerla, con todo mi respeto a Joel y Avi Ramírez que dios si queremos llegar a la final que ponga Diego Jaume t'havia dicho en la palabra en la boca más de la pausa vez eh, fent un al que estàvem no, parlant matís simplement de que nosotros estem parlant de que la Copa és vital jo ho mantinc així eh, perquè és un objectiu per a mi eh, probable, per, per jo, <laughs> probablement eh, uh mhm. -huh poder-lo aconseguir, no? Però també tenim que contar lo del rival. El rival espanyol té una situació teòricament prou bona, està a mitja taula, no té aspiracions, crec jo, sí que les tindrà, però possiblement no podrà arribar a Europa. Entonces, el, la seva meta i objectiu, lògicament, la tenen demà. I això que valora també el que se fica davant d'ells, saber que van anar, com ha dit no de un quart d'hora, aniran hasta que, que pite l'àrbit, però vamos, lo de un quart d'hora, eh, ahí està la trampa, que Sergio ha dit que, no, no, aniran mentre es pugui, mentre el lleu li s'avante, i això ho tenim que tenir en compte i explicar-li als jugadors que el que van tenir davant no va ser un partit normal eh, com se neutralitza eh, un equip que saps que va a petar-te a tope 15 minuts home, està clar, fent un gol en el minut 2 i s'acaba la tonteria <laughs> però eh, no, vos dic jo no, no contemple ni espere que l'Espanyol aprete més que el València en este partit eh? no contemples que l'Espanyol aprete més que el València seria una decepció important és que jo tinc el dubte eh, per això t'hi abans lo, de, lo del Celta com que... El, que és que a 10 minuts en tromba pues, bueno, sí, normal bé. Eh, per això t'hi abans, a voltes me dóna la impressió que el València menysprea els rivals o no està suficientment valorats i me dona que el, el València demà eh, podem veure, podem veure una altra volta un València. crec que no va haver un terme mig crec que el València o va passar molt mal o va passar molt bé Ah, el partido de demà me da la impresión de que no va a haber un terme en de que no va a estar en el fil de la navalla. Es que el resultado está en el fil, Es que cree que de no, no va a haber fil, Cree que va a estar... un o en el que tienen que pasar cosas, obligatoriamente. En efecto, cree que... cree que y eh, perdido claramente y que ningún el vecho de 2-0 de 1 3. No, no, no ves que el asunto estiga en el 1-0, en el 1-1, no. No sé por qué me da la impresión de que de Valencia... Valencia. o va estar molt clara la cosa en el seu favor o en el seu contra tinc aquesta impressió tal i com veig veient que juga l'equip fora de casa jo tinc la sensació des de que va acabar el partit d'anada eh, de que el València tindria menys problemes a, a la tornada a Cornellà, a Cornellà. i vaig dir a l'antena que, que no a Mestalla eh? de fet jo també tinc la sensació de que demà el València trau endavant eh, l'eliminatòria eh? vull dir si parlem d'aquesta lluela en porteria bueno, pues allí està Pau López en, en la porteria de l'Espanyol. Sí, de, Pau López juga, torna a jugar. De Barcelona, i ja veurem l'11 que trau Sergio, però també hi ha futbolistes que són suplents habituals en la formació del, ja veurem demà. de l'Espanyol, però bueno, anem a veure demà quin és l'equip que finalment trau, trau Sergio, però jo crec que demà eh, al València li ve perfecte que l'Espanyol tinga la iniciativa, perquè el que millor s'ha de fer aquest equip és esperar, eh, recuperar i ser ràpid a a la contra. És però, cert però, que l'altre dia en Baleidos... és cert, és cert, perquè l'altre dia en Baleidos no ho va fer. No fer ni un viatge. Però si ho fa... Simplement la xua que fa Rodrigo és l'única que sí, se'n va sí, va ser l'únic, va ser l'únic Rodrigo, sí. Per tant, crec mm. que no... Sí, sí. Eh, jo crec que el problema del València com a, com a equip, el problema és que veu la classificació i això li fa molt de mal, sempre. A què te refereixes? Quan juga un rival veu la classificació ahí està el detall. És una manera d'expressar lo que jo he dit en altres paraules, però me dona aquesta sensació, en efecte y, y demà la classificació no serveix perquè demà és Copa demà... no, no, no, sí, però sí que eh, bueno, sí que hi ha una classificació darrere està situat l'Espanyol i que bueno i diuen goles a favor, goles en contra uh mhm. -huh. i això això a vegades se llis massa Sí, eh, té, té tota, tota aquesta pila. De totes formes, sí que hi ha una dada que jo crec, i, i m'agrada la que ha donat Folgado, 8 canvis en la primera eliminatòria, 7 canvis en la segona, demà ja sembla un equip en 5 canvis, que realment són 4 perquè un és que torna a Gaia, que és titular. Eh, Bé, sí, ja sí. sembla que els guerrilleros que juguen demà ja són els habituals, és que tots pensen més o menys, eh, falta per ser... Sí, canvia Bezo per mm. Orban regresa Javi Fuego que jo crec que és una bona opció tenint en compte com està desgotat eh, Parejo i a partir sí, d'ahir entra, entra de Pol i Parejo me pareix molt normal i molt intel·ligent que no juguen demà perquè físicament no estan en condicions per un partit que va ser dur i que si fa falta estarà de la segona meitat exacte mm. claro, estendràs ahir sí, sí, exacte, lo que vulguis, exacte, però lògicament no li dones sí. la l'obligació, però, 90 minuts, sí. però sí que n'hi ha una cosa que psicològicament a mi me preocupa i, eh, i, i en tot el respecte al porter jo crec que el que passa en, en la Coruña és que automàticament el porter, eh, perquè és el nou, perquè no n'hi ha confiança, uh mhm. -huh. transmitix a la defensa i automàticament és un percentatge de, de seguretat que se perd simplement per el tema de la dependència. I això, a què dir-ho, a què explicar-ho i el que tinga que tindre les decisions que, que faig el lo millor per a passar a l'eliminatòria. Jo en efectes de la eh, teoria que jo crec que en part és certa que el no, en no ser Diego Alves el sistema defensiu per seguretat. Sí, això no, no estic parlant de però estic parlant de, del tema d'això, de la confiança sí, que sí, sí. i que l'altre xaval està fent tot, eh, tot el que vol i més i, i sí. Mm. moltes ganes, però la realitat és així de... Si sí, esta setmana li tinguera que donar un partit, li donaria el del dissabte. Claro, el, el de no, no xes descabiar el que estàs dient, Julián. A mi no me parece. Ya ho has dit abans a micro tancat. Però no cola, eh? <laughs> ya ho has dit abans a micro tancat ja i ara ho dius a micro obert i jo te dono el meu suport perquè crec que en efecte que si lo que vols és que el xicó no pues a lo millor... Sí, perquè, a veure, si a lo millor, que no juga lo, no pot tindre A lo millor té menys transcendència el partit de, de l'Almeria que eh, en Mestalla que el de Copa de Mar. Mollà, Mollà quan, quan l'any que va estar en el València, uh mhm. -huh. odiava sempre, perquè sempre li tocava jugar un partit, un altre, i deia, no tinc confiança perquè no la puc tindre. Perquè no xue, perquè, any, perquè no me dis bé, perquè, perquè no m'aclare en les mhm. defenses, tal... En l'Atlètic de Madrid estem veient un porter totalment no, no. diferent. A veure, eh, un, un altre món. No, no, per què? No, perquè li han dit, tu eres el porter. El Getafe també ho va ser ja, claro. sí, però era un porter, és un porter molt diferent del que del que va jugar a, a Mestalla, de cert. Sí, I és sí, una posició que és molt complicada. Pues, I el mateix problema que tingui ell, pues és molt normal que tingui un xaval com este, i no és criticar-lo ni molt més, simplement ser eh, pues, de manera molt pràctics, perquè el que se és molt important i que depèn un projecte del València importantíssim, i el que diu, pues, ja, pues, l'altre tu contra l'altre partit del diumenge lliga a jugar. I jo crec que això ho té que administrar, ens, no? Lògicament, nosaltres, no? Sí, eh, en principi és l'entrenador el, que, el que ho ha d'administrar per demà. Eh, S'atreviu amb una porra per a demà? Una porra, Passar, <laughs> sí. Tu en això te conformes. Claro, és que en el partit de Copa, què vas a dir? Està clar. Com algú que diu, no, tres puntos, no, tres no. puntos. <laughs> Que si no són de sutura... <laughs> Sí, sí, això n'hi ha algú que se llança, això. A ver, com no se tracta de tirarse per la finestra, se podem atrevir, no? Tu veràs, tu veuràs. Ja, <laughs> ah, una a tres. Una a tres, diu, diu Julián. Folgado. Jo havia pensat un 1 a 2. Jo estic convençut que demà el València guanya. En tot cas, eh, jo crec que demà el partit probablement siga més important de lo que, de lo que tot el món... Eh, el partit demà té una creu, importància mi, molt gran. Per a mi és el partit... Eh, Mm, més transcendent hasta el moment hasta el moment de la temporada sí, sí. perquè no no dic que és la primera final de la temporada perquè el València bueno esperem que, que demà eh, efectivament tant ell com el, com el València donen mostra de, de que efectivament és, és una final però és que ho és vull dir el València des del dia del sorteig tots coneixíem eh, per quina part del quadre anava no, no, i, a transitar i, en l'eliminatòria i tot el món va fer... El camí de pedra que n'hi ha. Exacte, i, però clar, no pots caure les primeres de canvi davant l'Espanyol després de la mala imatge que ja, ja deixaré ser eliminatòria davant el Rayo Vallecano. per a mi seria un fracàs estrepitós sí, sí, si caus eliminat davant l'Espanyol. Sí, sí, i primera bofetada al, al projecte, al projecte. de l'IM, de Nuno, etc. Eh? Sí, sense dubtes. Bueno, senyors, eh, ens queden 5 minutets per a la fi. Eh, avui és dilluns i els amics de Ferto sóc que Camadalera amb el gol que va aconseguir el València en Vigo, el gol de Rodrigo, però eh, hi ha un nom sobre la taula, és Carles Gil. Eh, mm. Ja Folgado ens contava el dimecres que era l'Aston Villa l'equip que anava darrere, eh, ja digueren que en un principi no, però ja el divendres vos deien que, atenció, perquè eh, l'Aston Villa insistia i que eh, arribant a certa quantitat el València podria pensar-se eh, el que el jugador li tira a la fi ahir se posa d'acord Aston Villa, València i jugador lògicament i el jugador eh, va jugar en, en l'Aston Villa eh, què vos sembla esta, este transferiment de Carles Gil? Que m'havia agradat que el jugador tinguera un poc més de paciència perquè mm. pense que eh, bueno, eh, en més temps podria haver donat eh, més coses i podria haver tingut un lloc en, en este València que, eh, cuidado, no es fácil, ¿eh? Mm, Pero al final, si tu agarres lo que tens i tens una oferta important i, i bueno, i prens la decisió, pues no n'hi ha res que parlar, eh? eh ell, el, el, com està la situació de, de, de la plantilla de València és complicat que li donen més ocasions que li havien donat per tant, ell d'alguna manera estava preocupat per aquest tema jo entenc que no sé com s'ha produït el traspàs però m'agradaria que el València tingui la possibilitat de repescar-lo si interessarà. N'hi ha una possibilitat de tant sí, però, És, no. no és igual. No, Repesca no, no, no, no, no, és, no és una repesca, és un tanteig. Per una raó, perquè jo crec que el que més li interessa jugar, és jugar molts minuts, per tant, si vaig equip i va a ser titular de jugar, perfecte. Però si tu no pots repescar-lo i triomfa com espero que triomfe, pues d'alguna manera aquesta opció dependirà si un tercer ve a fitxar-lo, entonces tu tindré l'alternativa d'igualar-los. Ahir no tens una força ni d'una... Portes, portes quatre mesos en el primer equip. No, no, ja. Has jugat. Jo, jo dius, a mi me queda la sensació... Has jugat, algun paper com a la inclús. sensació de que mm, podia haver no apostat, fàcil, podia no haver apostat un poc sí. més. Defensa, per, per si mateixa. Sí, però també era millor, doncs no sé. Jo vaig, dir, jo vaig dir ja fa un parell de setmanes que el que tenia que haver fet Carles Gil és haver sigut cedit en el, en el mercat del, de l'estiu i bueno, pues, probablement aquesta situació a hores d'ara no s'haguera no s'haguera produït, també t'he dit que ha tingut prou oportunitats però, i que les ha desaprofitat vull dir, Carles Gil desgraciadament situació... ha desaprofitat les, les oportunitats que li donen un no. Esta situació no és roïn per a ell eh? no, no, en absolut o sea... no, no, i ara va dir que, que que en la situació actual eh, guanya el València perquè el València necessitava traure un futbolista i s'ingressa una quantitat econòmica entre 4 i mig, que posteriorment poden ser 5 i mig, pues li ve de perles per a la incorporació que va fer en, en breu, com abans anunciava eh, Julián, al futbolista li suposa cobrar entre 4 i 5 voltes més la ficha que actualment València. cobrava en el Clar, que de València setmana, <laughs> i entre 4 i 5 voltes més és sí. molt fàcil dir-ho i molt fàcil eh, no, per setmana, dir, dir, ja no, dir no a esta oferta molt difícil, perdó per tant jo crec que guanya Carles Gil i també guanya el, el València encara que a mi m'hagués agradat també cert primer que agraeixi ser este, este estiu perquè estic convençut que la qualitat que té este futbolista pues, podria haver sigut interessant per al, per al futur. Perfecte, pues ara a anar tancant la paleta. Montoro, no mos digues el fitxatge, però diu pues, la portada... No, de no, que no, no, no, no és qüestió. Demà n'hi ha un partit... Pensar que el, el diu que, que te va seguir ara tots els tuits per, per, a, per estar molt pendent. Diu, una cosa, quina altura té? Intentaré estar a l'altura. Però això, com estàs a l'altura... Demà n'hi ha... A veure, demà n'hi ha un partit molt important. Ah, sí, senyor, estic d'acord amb tu. Mm la imatge de la portada de Mas Nuno uh -huh. en una foto al, eh, en el fons uh -huh. que hi ha en la ciutat esportiva de Mendieta Sant la copa uh -huh. i és Nuno la queremos molt bé, una molt bé. declaració perfecte d'intencions hores no després i de no... renovar hasta el 2018 la copa que volem és esta. És ja. No la del, dos, no la del <laughs> la, la, del, la del 2014. Jo, Manolo, per a afegir, sí. jo crec que és el moment de donar-li, aprofitar el moment de donar-li enhorabona a Nuno per la renovació de 3 anys, que sí. és una cosa estranya per ell, i esperem també que siga i se maridatge en el València, per tant, la en més millor enhorabona, les millors intencions. M'alegra la portada super de, de demà, m'alegra i m'agrada Montoro. Gràcies, fins, demà. I de fitxatges ja parlarem. ja parlarem. Tranquil. Chao, Jaume, gracias. Holgado, te veus demà. Un plaer. Pròxim visites amb l'esport. más dos y mitja, Supermurciélago, set y mitja, el partido así en el 97 entre Español y Valencia. Y a las 11 y mitja, el programa, l'Esport 97 nit. Pues llevame el gol del Valencia en Vigo, Como siempre, dilluns amb els amics de Ferto Peugeot. Acaba l'Esport 97, comença la nit. Gràcies, Adiós. Codo a codo intentando reaccionar Atención que está nuevamente la pelota para Rodrigo, Rodrigo Camara Rodrigo que 7